papasakoti stadijas, kaip tampam energetiniu vampyru. Kaip kokie procesai, kokius procesus žmogus išgyvena. Pirmas dalykas, pirma stadija yra. Žmogus stokoja energijos. Tai žiūrint, kokios tos energijos. Jam trūksta energijos. Nu gerai, reiškia, gyvybinės energijos trūksta. Reiškia, jiem nėra energijos. Sako, nėra energijos. Nėra energijos. Ačiū, aš to negaliu valgyti. Ir jis ieško šaltinių, iš kurio galėtų jos gauti. O čia yra blogai? Ne, čia normalu yra žmogiškam gyvenimui. Normalu tuo atveju, jeigu mes gaunam kažkokią energiją, ir deramai atsilyginam. Tai yra normalu yra. Dėkingumo jausmas, jeigu yra, mes atsitikojam, viskas tvarkoja. Vyksta energi, tiesiog vyksta energijos mainai. Mes e, gaunam tą energiją, kurios mums reikia ir mes, reiškia, atsidėkojam tam žmogui, kuriam reikia mūsų, kurią mes energiją turim. Tai yra energijos mainai. Taigi, Šiuo atveju ampirizmo nėra. Ten normalūs santykiai. Tačiau, jeigu nevyksta mainai, energijos apykaitos nėra, gaunančioji pusė ir nieko atsidėkoti nenoranti mokosi vampirizmu. Kai mes kažką gaunam ir nenorim duoti. Vat jeigu pas save jausmą tokį turit, vat kažką gaunat ir Jeigu tik yra galimybė, jūs neduosit. Vat. Tai jūs galite sakyti su dienoraštį. Mokau, mokausi vampirizmo. <laughs> Pirma stadija. Nu, čia dar, dar nieko, mes galim paskui susivokę, nu kažkaip, va taip, va visiems. Čia žmogiškas toks pasaulis. Šiaip tai reikia žinoti tokį dalyką, kad sergantis žmogus iš esmės jam reikia energijos ir dėmesio ir visokios energijos. Jam tiesiog reikia energijos. Ir e, mes, sakykime, galim duoti tą energiją, taip ir reikia duoti. Jeigu tai yra vaikai, vyras, žmona serga arba tėvai serga, mes turim duoti tą energiją. Ir kartais tai gali būti karma, kaip, pavyzdžiui, mama serga ir, nu, reikia ligonė jo tiesiog tai yra jau labai sena karma ir kartais gali būti labai nepatogi. Tai va, bet reikia labai atidžiai žiūrėti, kad nepažeisti mm, kosminių dėsnių. Pavyzdžiui, mm, yra toks dalykas, kai e, jūs rūpinatės kažkuom ir nukenčia jau kiti. Taip. Kaip atvejas toks buvo, kaip e, apsirgo mm, senas žmogus ir vaikai pradėjo rūpintis juo, e, melsis pradėjo ir tas žmogus pradėjo atsigauti, pasveikti, tačiau pas visus pradėjo, nu, biznis, lygos prasidėjo, aš esu paskas tą atvejį. Ir nuėjo pas ekstrasensą, sako, taigi tas senas žmogus jau turi jau laikas išeiti, jau nu, miršta, bet jį, jį, jį gyvenant jūsų dabar energijos visų. O ta, tas senas žmogus, jis kuo daugiau, tuo reikliau, tuo agresyviau reikalauja. Nu, toks. Jokio, nu, nėra. Jo, be jokio. Toks. Ir tada ekstrasensas sako, aš galiu, sako, atjungti. Nu, ten kažkokiais būdais. Ir e, tie sutiko ir kai tik tai padarė, tas senas žmogus jau numirė. Ta moteris. Nebegavo energijos, jau numirė. Tokiu būdu, reiškia, išsigelbėjo. Nes pradėjo ne tik su sveikatais jam blogėti, bet ir kurie meldžiasi ypač. Net ir užsienį ten gyveno kai kas. Ne tik su sveikata, bet su verslais, griūt verslai, pinigai, vienu žodžiu, užsidarinėti pradėjo energiją. Pinigai tai yra energija. Mažiai energijos. Taigi, vampirizmas. Nu, va tai čia. Antra stadija prasideda. Dabar kaip suprasti, ar yra antra stadija? Tai vat, kažkas mums vat, e, dalinasi, donoras yra donoras ir mes esam tiem, kam reikia energijos. Ir staiga tas donoras neduoda mums. Ir kaip mes tada reaguojam? Pykstam. Pykstam. Tai yra antra stadija. Manipuliuoja, pykstam. Manipuliuoti pradedama čia, kad mhm. kažkaip, va, tarkim, va, seni žmonės, e, pavyzdžiui, te, e, nu, pavyzdžiui, kaip būna, čia tragedija yra iš tikrųjų, kaip Tėvai jie dirba, dirba ir vaikam dėmesio neskiria, neišmokina vaikų. Paskui, kai senatvėje jam reikia vaikų dėmesio, vaikai neįpratę, jie net nedaina, jie, kad reikia tėvus <laughs> apžiūrėti kars nuo karto, bent jau aplankyti. Ir tada, ką tėvai pradeda sirgti, pradeda, nu, šiaip manipuliuoti. Kad kai serga ateina vaikai, rūpinasi, tada to dėmesio gauna, jie taip meilę gauna. Tokiu atveju yra tikrai, kai, pavyzdžiui, žmogus irgi moteris čia, reiškia, visą gyvenimą lygose. Bet tokia vadovaujanti būdavo, bet serga ir serga, serga ir serga, vis kiti uždirba, žinai, lai tokia serganti. Nu, bet iš tikrųjų serganti. Kai išėjo į pensiją, kažkaip nustojo sirgti, reiškia, pradėjo visiems jo vadovauti, visi pajungti. Ten kaime, kada reikia sėti, kada ten ta, na, žinai, viskas ten Viskas sėdėdama namuose organizuoja veiksmą per visus. Toks tinklas. Ir ką tu galvoji, reiškia, jau pragyveno visus tą ligonį, kur jau galvoja, kad ten 40 metų gal datėms, o jau kažkur virš 90 metų. Ir šoko ten per, per šventę. Vienu žodžiu. Jo, o aplinkiniai didelė šeima ir taip tos energijos gauna. Šiaip normalu yra, tarkim, kad vaikai ramesni būtų pas e, mačiutės gerai, nes vaikai daug perteklinį energijos kiekį turi, mačiutėms reikia seneliams. Kai jie pažeidžia, ten vaikai nurimsta ir mačiutė linksmesnė būna. Čia tai normalus tokie. Normaliai, tik reikia mačiutėm išaiškinti, kad ten tų saldumynų, nu, žinai, tų visų. Kad laikytųsi, žinai. O šiaip tai normalūs yra šie energijos mainai, tai reiškia pusiausvyrą, iškart visi patenkinti. Bet kai yra vampirizmas, tai yra kažkas tai nepatenkintas baisiai. Tai čia ne nuo žmogaus priklauso. Nu, kaip, nes netgi e, gal nežino, kad tai vampiras. Ne, ne, gali nežinoti. Tiesiog yra tipai, čia aš jau kaip mes jau kalbėjom, yra donoras, tai donoras tai dirba su savim. Meldžiasi, dirba, taip, sąmoningas, žinių turi, nu, bendrauja, turi savo tam tikrą gyvenimo būdą. Uh, O vampyras tai yra žmogus, sakykime, kuris vat, vis kitų sąskaitą nori gyventi. Nieko savykiais nenori, bet kad jiem gerai būtų, bet kad tik kitų vat, sąskaitą. Apgauti, apmeluoti, ar ten vėl kažkaip nesažininkai pavokti, ar ten fiziškai ar psichiškai net išnaudoti, pririšti, manipuliuoja visokiais būdais. Nu, tai čia va tie. Tai va, kai šaltinis nebenori maitinti, pas jį kyla negatyvės emocijos. Toks elgesys reiškia, kad formuojasi vampirizmas, dar nesuformavęs čia yra. Kad jau formuojasi, jau reiškia įdirbis yra. Dar galima pakeisti valingai, kryptingai darbo įmantis. Šitą stadiją pas mus gali būti laisvai. Šitą stadiją. Va, šitą stadiją laisvai, čia netgi pas tuos, kurie dirbo su savim. Tik va, tik nereikia reiškia į trečią stadiją, kai perinam, tai šiaip e, jokia dvasinė bendruomenė, bendryje negali, jeigu trečią stadiją perinam, ten puvančios bendruomenės požymiai, apkalbos, plėtkai, visokie palinkėjimai, va, su minusu. Tai jau rodo, kad yra bendruomenė ar bendryje ar kolektyvas serga, nu, jau tą trečią stadiją jo jokio dvasinio maitinimo nėra. Tarp kitko, aš nepabaigiau apie energijas. Tai yra dvasinė energija, pavyzdžiui, vat, yra tos energijos materialinė, psichinė, emocinė, taip, mentalinė energija ir dvasinė energija. Dvasinė energija, kai žmogus, pavyzdžiui, meldžiasi, padaugina visas kitas energijas. Nu, magnetizmą jį užmaitino ir, pavyzdžiui, žmogui pradeda sektis gyvenime. Būtent kodėl melstis reikia. Tai aišku, ir, ir galima ir medituoti ten ir taip toliau, bet... Nes jeigu be dvasinės energijos, žmogui daug dirbti reikia, bet kai yra dvasinė energija, tai žmogui visos kitos energijos greičiau įsisuka. Tai yra sėkmė ateina. Tai čia toks dalykas, bet grįžtam atgal. Tai reiškia, trečia mes pamatom energetinio vampirizmo, kad mums, pavyzdžiui, kažkoks draugas taiga nusprendžia su mumis nebebendrauti ir mes pykstam ant jo. Čia yra antra stadija vampirizmo. Yra tai pas mus. Arba draugas supyko. Ką? <laughs> Tiesiog apsisaugot nuo tų kalbų bereikalingų ir tu tiesiog sąmoningai nustoji bendrauti. Bet jeigu yra pyktis, reiškia, tu irgi ant tų pačių energijų vibruoji. Taip, ir labai gerai, ačiū, čia trečia stadija jau. Jo. Kai nebenorit bendrauti o su žmogum, pavyzdžiui, jūs matot, nu, nebeįmanoma. Nu, nebeįmanoma. Ne, bet ta prasme, tu matai, širdį praktiškai jauti tą ramybę ir absoliučiai nebeimponuoja tas žmogus. Na, nu, kodėl abejingumas atsiranda? Ai, mm. Ne, tai ne. Nebūtinai abejingumas, nereikia, tai ne, tai abejingumas blogai yra. Aš čia kalbu, daleiskim, apie ir, ir vadinėskim, kaip tik tai lendi kažkokius asmeniškumus, tai iškart kažkokias nesąmonės, mm. pavydas, trintis. Darbiniai reikalai, viskas labai gerai. Ir atsiriboji. Atsiriboji jokių Taip. kalbų, jokių nieko. Čia, yra, čia jau, jau, jau yra bendravimo kultūra, kai žmogus jau yra pasirinkęs. Tiesiog sąmoningai tu. Čia yra sąmoningas, pavyzdžiui, aš renkuosi va, daugiau bendrauti su, su, su darbinio lygio, tai yra, tai yra karma yra. Mhm bendradarbė yra <clears throat> karma tam tikra, kuri, nu, sakykime, kai mums, va, kaip tu sakai, tai išbaigti santykiai jau. Bet tu gali vėl nerti juos. Tiesiog juos reguliuoji. Pervaldai ir tiesiog galvoji, nu, kaip, kaip reikia pasakyti, kad nu, vėl nesuartėt, vėl kažkaip nu, palaikyti tą Taip. Atstumą. Mm, bet, bet vėlgi, ta prasme, kad, nu, ant to žmogaus nieko blogo negalvoji. Ne. Tai va, tai ir trečioji stadija yra, kai žmogus e, ypač, reiškia, sunkių vampirizmų požymį, trečia stadija, kai bendraminčiai nustoja, nu, pavyzdžiui, su, nebenori su tavim būti, e, nu, kažkodėl su tavim nebenori bendrauti. Vat, tai Tiesiog kitiem labai sunku yra būti šalia tokio žmogaus, kuris, įsivaizduokit, arba e, kaip tas vampyras atrodo. Tai yra saulės vampyras. Pastoviai, nu, toks ateini ir, ir kabinėjas, ir vėl, nu, chaosas toks. Arba minulio. Tai skundžiasi, tai vėl mykia, vėl jam kažką pasakai, pasakai, jis vėl klausimus užduoda, po kiek laiko vėl jam energijos jis tai pasijama. Ir kažkada vat, atsibosta, kiek galima. Ir tu pradedi distancijuotis nuo to chaoso, tą ką tu čia pasakai. Tu tiesiog pradedi distancijuotis. Tai čia dar trečioje stadijoje yra paskutinis įspėjimas, kur žmogus gali dar susivokti. Dar, tarkim, kad e, pamato, kad nu, vat, kažkas negerai yra. Bet problema yra ta, kad energetinis vampyras niekada savęs nelaiko <laughs> energetiniu vampyru. Jis kaltina tuos, kurie nenori su juo bendrauti. Todėl aš sakau, apsidarykite aplink save, kokie žmonės pas jūs yra. Su kokiais, kas su jumis nori bendrauti ir su kuom jūs norit bendrauti. Ar yra teisingas energijos mainai? Nu, turi mainai būti visur. Pavyzdžiui, vienas atvejas buvo irgi, man, man žmogus padėjo, aš, e, nu, vid, aš vidum jaučiu tos energijos mainus, energijos apykaita. Aš sakau, va, aš tau galiu atsidėkoti. Oi, ne, tu čia, žinai, esi ten, nu, žinai, iškėlė kažkur mane. Nu, vien, aš visiems, sako, tai padedu, nu, gerai, žinai, nu, kažkaip, jeigu taip man reikėjo to, ką, kas, ką jis darė. Ir, bet aš jutau, kad negerai yra. Nu, ir, ir reiškia, po metų viskas santykiai subirėjo. Ir, ir Vat, vat, todėl, tarkim, kai nori kažkas jums atsidėkoti, net iš draugų reikia priimti, mokėti priimti. Tu gali tą kažkur kitur panaudoti, žinai, bet iš to žmogaus reikia. Tai yra dėl draugystės, dėl tų gerių gilesnių santykių. Nes jeigu nepriimat, vis tik nori duoti ir nieko nepriimat, nu nebus santykių. Jie tiesiog nebenorės su jumis bendrauti. Jeigu energijos apykaitos nebus, tai tiesiog nesinorės draugas. Ir ketvirta stadija, reiškia, energetinis vampirizmas jau iki galo susiformavęs, tai žmogus transo būsenai. Transo būsena, jis jau nebesupranta, kad jis maitinasi svetimą energiją, save gali laikyti nušvitusiu, ypatingu, išskirtiniu, specialistu, pavyzdžiui, darbę žinau, viską žinančiu. Arba auka tokia, vat, visiškai nieko netiki ir va, tas netikėjimas toks yra. Energetinis vampyras gali labai mėgti ezoteriką, tarp kitko. E, gali vesti rebiofingus ar reiki, nedaug dievę, yra reiki mokytojų. Aš atsimenu atveju, kaip tarp kitko su energetiniais tais gydymais mokytojai aplamai praktikos, kur sako, pa praktika gauti, man trūks energijos, einu praktiką atlikti tai yra tu gausi energiją fizinę gal, bet su ta praktika užblokuosi dvasinę energiją. Visos praktikos turi būti. Yra reiškia, kai mes kažką darom, kad gauti energijos, tai mes visada sakom, aš neturiu energijos. Ir ką jūs ten paskui darot, tai jau yra antrailiai dalykai. Praktikų nėra energijai gauti. Tai yra jau vampirizmas. Šiaip reikia kad panalizuoti ten toks ampirizmas yra. Nes nėra kas dvasinės energijos nešiotojai. Turi mokytis turėti dvasinės energijos. Jeigu nėra dvasinės energijos, man praktiškai... Tai va viena mokytoja tokia buvo, kur rašė ir knygas. Na, tos knygos nebėra, gal pirkti tikrai. E, Neblogą knygą aš pats perskaičiau, man ten apie kažkaip su budizmu tas reikia toks, man kaip tik įdomu buvo tuo metu ir paskui aš pradėjau domėtis ir sužinojau, kad ten jau pardavinėja ten simbolius už 10 tūkstančių litų iš žmonių. Nu, suprant, toks grina melas, apgaulė, nu, tokia manipulacija. Šiaip e, manipulacija žodis yra susijęta su vampirizmu. Jeigu žmogus yra donoras, jis nemanipuliuoja jis gali auklėti, jis gali patempti tave. Nu, jis, jis savo energijos sąskaitą dirba. Tau gali atrodyti va, kažkas panašaus, bet jis tave patempia. Tu po kiek laiko tą pamatai. O energetinis vampyras atvirkščiai sukuria iliuziją, kad jis tau padeda, bet po kiek laiko pamatai, kad tave apgavo. Tai, va, tai yra po kažkiek tai laiko, tai pamatai. Tai va, manipulacijų temą mes kažkada čia nagrinėjom, bet šiaip tai yra Tiesiogiai su energetiniu vampirizmu susiję tai dalykai. Taigi, energijos vampyrai tai svetimos energijos medžiotojai ir grobikai. Jie visada ima, bet nieko niekam neduoda. Arba imituoja. Ne, tai jie išoriškai imituoja, bet tie, pavyzdžiui, viduj, kaip viduj plėšrus žmogus, plėšrūnas yra. O jeigu jūs energetinį vampyrą pažiūrėtumėt, ten jame pamatytumėt šaltį. Jo, jo akių. O tu žiūri, va, šiluma eina va, iš jūsų akių. O ten reiškia, yra plėšrūnas. Akis galbūt labai gražios, žvalios, skaidrios. O ten šaltis yra. Šipsotis veidas gali. Ir žmogus, sakykime, toks kaip aš. Man šipsosi, man geras žmogus, važiuoju. Susiraukęs, reiškia, gal tas žmogus supranti. Gali būti žmogus susiraukęs, susirūpinęs kažkoks, va, kaip tik jis e, tikras yra. O tas, kuris šypsosi specialiai, NLP naudoja. Kodėl taip yra NLP, neurolinginis programavimas, kaip reikia elgtis, kaip reikia pristatyti tas senas. Taigi jie, jiems tos temos įdomiausios yra. Kaip tą žmogų paveikti, kaip jį įtikinti, kad jis, uh, vėl ir vėl ateitų, kaip jį pririšti, kuo gudriau tą gali padaryti, kaip daugiau surinkti žmonių, tam naudojami internetiniai tinklai. O kas e, tą tinklą diriguoja? Gali būti energetinis vampiras, jis maitinasi. Per, per, per internetą, tarp kitko, labai didelis vampirizmas rauta eina. Gali būti. Energijos apykaita labai didelė eina. Per internetą dėja. Aš noriu paklausti, sakykime, pavyzdžiui, yra viršio sveikatos biuras išperka nemokamas gyventojams planetikos, jogos, visokius užsiemimus, Taip. mes einam. Tai mes kaip... kaip tai ne, ne, ne. E, čia yra taip. Čia yra e, pirmiausia tada pas tą mokytą, kur einat, e, reikėtų apie jį blogai nekalbėti. Na, nu, vat, jam linkėt laimės, kad jam sektųsi. Pirmas, pirmas dalykas. Antras dalykas, E, jūs mokat mokesčius, ne, ten, taip toliau. Nu, tai tiesiog reikia palaikyti tą tokią geras mintis, bet jeigu kažkur kažkas ne taip, nu, tai ir pasakyk taip. Bet, e, nu, supranta apie ką. Tai, tai čia ne uždyka yra. Čia yra kolektyvinis, e, jūs esate, susiduokit, pavyzdžiui, yra mokytojas, kuris veda jogą, jūs ateinat, yra tarp jūsų ir mokytojo apykaita. Šiuo atveju, reiškia, organizuoja savivaldybė, Ta prasme, jūs esate tos, to Gregoro dalis ir vyksta energijos apie... Jūs, kada ateinate, tai jo yra e, atlygis. Nu, aš tik sakau šiuo atveju, kad bent jau pozityvės, nu, taip, kaip sakant, jeigu nepatinka, tai neikit, bet nekritikuokit, nu, ten jau. Nu, taip. Nu, nes realiai šiaip nėra, kad nu, uždyko tai, nes jam sumokai, nes. Tai, ne, jam sumokai. A, tai, tai idealu yra ta eurą, kiek ten, 3 eurus. Kiek ten kainuoja? 3 eurai. Tai ten šito nekainuoja, ten sveikatos biuras iška. Nu, tai uždyka. Nu, Ir viskas, tai einat, tai jūs jau dalyvaujate tame, įvyksta energijos apsikeitimas. O tas vadantysis gauna. O vadantysis jau gauna atlygį, jie moka. Čia yra normalus. Radviliškio, sakykime. Taip kas nori, tas tai. Taip, taip. Tai jeigu jums tinka ir eikit. Ir tai normalu. Tai yra, tokiu būdu skatina tą sveikatingumą ir reikėtų eiti, dalyvauti, nu, tarkim. Kodėl nes, nepasinaudot, čia nėra skolo. Tu esi to kolektyvo didelio dalis. Tai yra, vėlgi mes e, visur, visų įvairių kolektyvų dalis esame. Taip. Pagal vibraciją, jeigu tinka mokytis, jeigu tinka viskas. Jeigu tau poreikis, atitinka ir eini. Gali kartais asmeniškai, jeigu labai gerai veda mokytas, stengiasi yra tokių. Da, kažkaip, jeigu yra toks, reikia jausti viduje, vat, o gal nieko nereikia. Tik, kad vat, ačiū pasakyti, nusišypsoti ir užtenka. Nes energijos apykaita vyksta. Kitaip. Taip. Jeigu žmogus tau daug padeda, nu, ta prasme, ištisai padeda, padeda ir jis nepriima padėkos, nu, tiesiog blogai. Ne, nepriima ir tiesiog net nepasako, nu, nu jūs jau... Žodžio prašom. Nu, pasakau, aš ačiū, atsidėkoju ten, ta prasme, mm. žodžiais, bet ne materialiai, bet jis ne, nesako prašom, kas tai yra. Kas tai, tai tiesiog gali būti, šiaip yra galbūt ir geras žmogus, bet e, jeigu jis paskui, e, matot, pavojinga jūsų padėtis yra, nes mm -hmm. kažkada jis gali iš jūsų, pa, tiesiog gali tam žinai skolingi būti. Mm Tai vad kaip vidu jaučiatės, jeigu jaučiatės e, skolinga, tai va čia jau yra, jau yra kabliukas. Tai šiaip tai, o mm, e, tai jūs ką, jūs pamatysit, kad gali būti taip, reiškia, kad, e, nu aš nenoriu diagnozuoti, žinai, va, visai gali būti. Reiškia, nes gali būti, kad, nu, va, taip jūs, va, kaltės jausmas didės pas jūs. Tai reiškia, jis tokiu būdu gali būti, kad nusverbia jūsų dvasinę energiją. Aš įtariu, kad čia taip vyksta. Tai vat, ir, vat, pavyzdžiui, daro visokie mhm. religiniai, kurie tokius vat nemokamus kažkokius ten seminarus. Daug žmonių prisirenka. Uždyka atrodo, nu, nebūna uždyka, energijos mainai visada vyksta. Tai kai yra galimybė, pavyzdžiui, organizacijai, tai vat kažkur, vat kažkur tą eurą kažkam paduokit, vat, nors eurą, nors du, nors tris, jeigu uždyka. Mhm kažkokia paskaita, vat, uždika paskaita, vaišnavai mėgsta, visada atsidėkokit, jeigu nėra nustatyta kaina. O jeigu žmogus asmeniškai, tai jau labai žiūrėkit, nes praktiškai gali būti, tarkim, taip, kad paskui jūs tiesiog blogai, gali dvasinę energiją nupampuoti. O kaip to, tą nutraukti? Prasme, tai nutraukti tiesiog... tiesiog kažkaip tai idealu būtų, jeigu kažkokia tai atsidėkotumėt kažką, va, tarkim. Ir nebesi... nebesi... atsidėkoti reikia. Ar... Aš nežinau, kaip jūs nuspręsit. Ar... Tark kitko jo. Yra, arbata, yra, yra pr... kažkokia proga pasinaudokit, kad va dabar Velykos kažkokios. Bet aš jo fiziškai negaliu pasiekti, suprantat? Ai, susienį gyvena. Remia jūs kažkaip? Nu. Materialiai. Vienu žodžiu, taip, jeigu taip yra, tai kaž, kažkokį, tarkim, dalį tų jo pinigų galit kažkur aukoti bažnyčią ar kažkur apvalyti jos gali taip. Mm. Kad ne tik tai jums eitų, tada jūs taip apsaugosit save. Nu, visko nedalnokit savo. Tarkim, ten 10 procentų, mhm. pavyzdžiui, nu kažkam, mhm. kit paukokit kažkam tokiu būdu, nu, kažkam tai, aišku, geriau, kad kurie, nežinau, vasiniam agregorai kažkam, nu, tarkim. Ir tie pinigai ten dir, nu, apvalis, energija, bus apykaita kitokia. Ir tada gali būti, kad jis nebenorės tavęs remti. Arba jis panorės kažko. Dar daugiau jam. <laughs> Na, žodžiu. Pavojinga yra. Pavyzdžiui, irgi atvejas yra toks atvejas. Atvejas toks yra čia tikrai. E, moteris užsienį apsivedė su, nu, ten. Ir, nu ką, atsirado vaikelis ir grįžo namo į Lietuvą su to vaikeliu. Ir jį viena gyveno. Nieko nedirbo, jį gyveno, tą vaiką augino. Ir pasirodo, reiškia, tas vyras jos ją, ja, nu, kaip dosniai remia. O ji negali turėti asmeninių gyvenimų. Nu, vat, nu ir va, taip va. Ir ten serga jie galvos skausmai, visokie, taip toliau, nu, aiškiai visas tas lygos stresinės. Ne, jinai tai tu gali gauti elementus ir daryti ką. Nu, tai tu gali, matot, čia kiti dalykai. O čia ji, tas, tiesiog ji... Jie kažkoks gali būti kad ji suinteresuota kad tie vat pinigai eitų taip nes jeigu atsiras kitas vyra matomai nutrūks tie pinigai čia kaip ir tokia vat irgi vampirizmo forma vat visi su įskaičiavimu dalykai tai yra energetinis vampirizmo forma tai yra liūd pasekmės ateity yra liūdnos dabar galbūt sprendžiasi kažkokia laikinai problema bet ateity tai yra liūdna ypač nu va į senatvę žinai liudesys ir tuščiai laikas pra, praėjęs, nu visiškai žmogus ne, nedarė tai, ką norėjo, vardant to, kad kažkoks saugumas būtų materialinis. Ir ta gyvybinė energija senka? Senka gyvybinė energija, nesigeneruoja, nes kad žmogus, va tarkim, generuotų gyvybinę energiją, tas donoras būtų jo, jis turi, aišku, žinių turėti, bet, nu, tą kažkokį, va, išdrysti veikti kūrybiškai. Suprant, išdrysti, va, nebijot suklysti, va, tas. Ir suklysti, bet žinai, reikia šalia, kad su kažko pasitart kartais išmintingo žmogaus. Tai va. Dar noriu paklausti, mhm. kada yra vampirizmas, o kada yra pagalba. Nu, sakykime, mano vyro draugas prašo padėti. Važiuoja, padeda, vieną dieną padeda, kitą dieną padeda. Ir jis vis prašo padėti. Taip. Sakau, tu išmoko sakyti, ne, Kartais sako, ne, nu, nu trumpam, atvažiuok, patiek man. Mm, tai yra tokių, čia yra, gali būti energetinis vampirizmas, sakykime, žmonės kiti net nesupranta, pavyzdžiui, kaime pas mus irgi ten, nu jau pabiškiau baigiamisi, e, ten, žinai, iš dušo išinti, babak atsidaro duris, laba diena. <laughs> nu, žodžiu. jo, ir taip, ja, nu, nu, nu, nu, taip va man nu, labai arti, nu, artimai ten <laughs> bendrauja. Per daug, suprantat, nu kažkur, va, tarkim, nu, toks irgi, nu, pasakai, nu, ta, nu išauklėt pabandai. Bet jeigu jau nesupranta, nu tai... Bet iš kitos pusės, sako, aš negaliu atsisakyti, nu, draugų reikia ar kalbėti. Jo, yra ribos. Apie ribas čia būtų įdomi tema, kada mes apie ribas pakalbėti. Mhm. Čia iš tikrųjų irgi susijęta su, su vampirizmu. <laughs> ribas. Tai yra, yra ribos, ribos, sakykime, ir kaip tas ribas jausti, nes praktiškai yra tam, tam tikras limitas, kiek mes galim, pavyzdžiui, padėti, yra, tačiau yra jau, kur kaip per daug reiškia, gaunasi, kad nu, vampirizmas pradeda formuotis. E, pir, tarkim, pirmą kartą aš taip, kaip reikia su draugais. E, tarkim, draugų situacija, tai reiškia, okei, okay, reiškia, padedat jam. E, ta, tačiau reikia stebėti, kaip jis e, vat, e, atsidėkoja, nes praktiškai tarp draugų visada yra energijos mainai. Reiškia, jis vien turi norėti atsidėkoti vienaip ar kitaip. Jeigu draugas laiko, kad tau yra sėkmė arba tu privalai man padėti, nes aš esu tavo draugas, tai yra jau energetinis vampirizmas grinoj formoje. Taip, e, kažkiek galima, va tarkim, jau čia tada reikia, reikia labai žiūrėti, jeigu toks žmogus yra, o tokių žmonių gali būti. Uh, tada aš, va tarkim, nu gerai, va, aš tiek galiu. Panašiai kaip, pa, pa, pavyzdžiui, skolin draugam. Jeigu tu draugui skolini, jeigu nori, kad nesusipykti, turi vidui padovanoti nu, padovanto, aš galiu tau padovanoti. Galėsi atiduosi, galėsi net po tokiam lygmenį. Kiek tu gali, va tiek gali. O čia tas pats yra. Tu, va, aš, aš galiu tik tiek. Aš galiu tiek. Nu, reikia labai aiškiai įvardinti. Jo. Jo. Tai va ir jeigu tu per daug duodi, tu paskui jautiesi nu, kažkoks ap, nu, apvoktas. Neteisybė jauti. Aš o jausmą jaučiu, tokio atidų jaučiu neteisybę. Čia yra neteisingai. Ir pas mane charakteris toks yra staigiai, žinai, kur neteisybė, aš tada jau... Kartais, vat, kai emocija apimta kažkokia, tu, vat, gali ten kažką, na, pasižadėti ir ten net ir reikia kažką ten padaryti. O paskui, kai ataušta emocija, tada pagalvoji, o, kas čia įvyko. Tai tada jau staigiai bandai ištaisyti situaciją, žinai, jeigu įmanoma, o jeigu ne, tai tada jau turi paleisti tą. Nes, o jeigu mes paskolinam pinigus, mums negražina, jeigu mes e, vis galvom, jis man yra skolingas, energetinė prasme mes turim pinigus, nu kaip, nu kaip, ne energetinė, bet ta tokia sutiliam lygmenį, tai pinigai yra, bet jie nėra materialiam lygmenį. Tai reiškia, energijos tikmė yra sustrigusi bus. Reiškia, e, taip gali būti. Bet jeigu tokių draugų atsiranda, tai reiškia vėlgi kažkokią savo turi pažįstamą. Turi, tai čia, žinai, va, jeigu žmogus dirba, savim, jeigu jis toks nedirba, nu tai čia jau... Aš, aš pažiūrėjau, per daug Au... taupė esu, ne? Per daug mm. taupė. Tai va, turiu pradirbti tą temą ir man atsiras tokių žmonių, tarkim, kur mane judins. Nu tai čia va, taip masto žmonės, kurie dirba su savim nu tai va tu dirbi su savim, tu va tau netgi energetiniai vampyrai padeda tobulėti iš tikrųjų. Nes realiai energetinis vampyras prie mūsų prieis per mūsų silpną vietą. Ten, kur realiai yra silpna. Per tą vietą ir praeis. Ir, ir, ir va, reiškia, per tą vietą spaus, spaus. Jeigu neįs, tai kitas, žinai, va, spaus, spaus, spaus, po kur mes nu, nesusiformuosim. Jeigu nėra žaizda užtraukta, nieko nėra aplink. Tai va. Kaip reikėtų jam pasielgti, žinai, daug gali faktorių su draugais būti, kokia karma yra, ten reikia žiūrėti. O gal jis yra patenkintas to ir ar jis skundžiasi paskui? Nu, ne, sako, tai vieną dieną padeda, antrą taip namą pasistatys su mano pagalbos. tai jis turėtų būti, va, žinokit, atvirumas yra, yra tokių žmonių nejautrių, jie, nu, atnaudu, draugas, draugas, žinai, va taip. Va. Bet tai kažkaip reikėtų atvirai, nu, atvirumas yra. Bet va, lietuvių vėlgi savybė tai yra, kad jie nesako, ir taip toliau, va, tęsiasi. Jeigu dar nesiskundžia, tai dar nieko. Tai va, aha. Dar kas liečia energetinį vampirizmą, kas labai rimtai serga energetiniu vampirizmu, serga, tai kraujas yra prastas. E, nu, kaip sakant, to toksiško, <laughs> kraujo daug toksiško, kaip pavadinti, juodo kraujo. Šlakuotas kraujas yra. Ir delnai būna, va, jeigu žmogaus, va, tarkim, delną paimti, tai linijos tokios, nu, kaip raudonos. Tai Nu, <laughs> ne, tai jos dabar, bet tai yra nuolat pas tą žmogų. Nu, nuolat. Tai yra ir, a, reiškia, kraujospūdis yra aukštas. Aukštas kraujospūdis yra. Arba žemas. Arba linijos dar gali būti tokios pilkos į geltonumą. Čia būtų dabar m, mm, tas vadinamas, reiškia, yra, m, mm, yra dvi pagrindinės planetos. Nu, astrologiškai Saulė irgi planeta, tai yra Saulė ir Minulis. Ir vampirizmas, jis e, m, mm, yra grubiai, čia grubus skirstimas ir Saulės ir Minulio vampirizmo skirstimas. Čia galim, e, tai Tik tai aš tą temą išnagrinėjau ir bet man, tarkim, aš jau kadangi bišso astrologiją krapštausi šiek tiek, tai man ten pasirodė, kad, e, tarkim, Saulė, nu, žinot, yra tie in ir jan, yra, reiškia, kosminis e, tas vyriškos energijos ir in ir jan. Tai, palauk, in yra vyriškos, ne? Ja? Janvyriškos. Tai Jan ir In. Va. Reiškia taip. Čia yra grubus, populiarus skirstimas, bet iš tikrųjų, e, jeigu planetas mes paimtumėm, pavyzdžiui, Merk Marsas tai yra Jan, Venera in, Saturnas eh, in. E, ne. Ne, ne. Moteriškas Saturnas yra. Ženskis. Saturnas, jis spaudžia, jis pasivus yra. Nu, čia jin ir jie, ne, čia ne apie moteris ir vyrus kalba eina. e, Merkurijos šiaip yra, jis neutralus. Neutralus. Mhm. Nu, Jupiteris yra vyriškas e, Jan. Jupiteris yra plečiantis. E, tai praktiškai tai būtų, tarkim, minuliui priklausytų visos, nu, kas yra minulio vampirizmas, tai priklausytų visos in turinčios, tarkim, planetos, o Saulė visos jam. Merkurijus yra neutralus ir tiem ir tiem. Jis neturi lyties. Ar kuris? Ono. Nors Merkuris kaip vyriškas, bet iš tikrųjų jis na, toks neutralus, jis tarpininkas yra, va, tarkim, Merkuriaus akmuo kristalas, skaidrus kristalas, kuris neturi. Jį pridėsi prie juodo, jis taps juodas, pridėsi prie raudono, jis taps raudonu. Tai Nu tai va iš tos pusės jau apie vampirizmą, tarkim, in ir jan, tarkim, galima kalbėti, tarkim, saulės vampirizmas arba jan. Tai yra, aišku, tai yra, reiškia, kokios stichijos, vyriškos stichijos, tai yra ugnis ir oras, taip, bus vyrauja, tai reiškia, pa žmogų yra išbalansuotas, nu, dem, dominuojančios šitos stichijos, ugnis ir oras. E, vienu žodžiu, tai yra žmonės tokie turintys, nu tai visi, visos gražios savybės, reiškia, Marso, tai yra agresyvumas, pyktis, pavydas, kova, staigumas, impulsai, smurtas, ten įvairūs e, E, reiškia, kas dar čia turi, reiškia, Jupiteris, tai yra, reiškia, visi, reiškia, manipulacijos įvairios, reiškia, įtaka įvairi. Apgavystės Saulės, irgi pačios Saulės vampirizmas yra tokia kaip ir, reiškia, žvaigždės, tokios lygos e, ryškios, manipuliatyvios. Menulio arba in, tai būtų, reiškia, įvairios manipulacijos, sakykime, per Veneros, tarkim, vampirizmą, per Saturno, sakykime, ten yra sunkus tokie, tarkim, žmogus Saturno vampyras ateina į kambarį ir visiems blogai. Jo, jo, jo. Nu, toks va yra. Mm, nu, nežinau, ar ne, bet blaks... jie nėra, jie supranti, kaip, pavyzdžiui, jis gali Saturno vampyras, apie tai kalbėsim sekantį kartą daugiau. Mhm. Reiškia, jis Pavyzdžiui, gali, vat, nu, pavyzdžiui, vat, tu klausi, vat, manęs, vat, pavyzdžiui, tu manęs klausi, kokį klausimą aš to atsakau, po kiek laiko tu vėl klausi. Vėl, prasme, tartum, strigusi plokštelė tokia žmogus. Va. Ir visada tu jautiesi kaltas, reiškia, arba toks, nu, kaip tave nužemina pastoviai. Nes realiai... Bijote manęs. Nu, jo. nu o Merkurijos, bla, bla, bla, bla vienu žodžiu, kalbos įvairios, e, apkalbos ir taip toliau. Bet pažiūrėkim dabar į antropoteosofiją. E, saulė, sakykime, tai yra žmogaus, sakykime, žvaigždė šiaip iš savęs, bet e, tai rodo žmogaus tą tą, ką žmogus, sakykime, kaip save išreiškia ir per ką išreiškia. Žmogus su gera saulė, tai yra žmogaus gimimo horoskopija, saulė yra geroje pozicijoje, su gerais aspektais. Toks žmogus aktyvus kuriejas, jis kūrė save, savo gyvenimą ir kūrybingai žvelgia į bet kokį veiklą. Toks pats susiranda, kaip realizuoti įgimtus sugebėjimus. Pats savarankiškas žmogus. Su gera saulė. Aha. Pozicija, ką reiškia. Kas? Gera pozicija, ką reiškia. Tai reiškia, pavyzdžiui, nepažeista saulė, tai reiškia, nėra, nu, pavyzdžiui, kokia geroj vietoj, ten yra padėtis, pavyzdžiui, yra saulė savo būste, sakykim, ir Palanku. egzaltuota, yra palankiai, jo. Tai toks žmogus, sakykim, iš pats iš savęs turi tokį potencialą. Ir jis toks kuriejas. Jeigu jis yra mes kalbam apie tai, kad jis pasirinkęs švie, nu, dirbti su savim šiuo atveju. Šis žmogus yra optimistas, niekada nepraranda vilties, kuo aktyviau veikia ir kūrė, tuo aiškiau pats ima šviesti su didėjančiu potencialu. Šitaip tampa lyderiu, spinduliuojančiu magnetizmą, kurio sunku nepastebėti. Toks žmogus nebūna vampyras, nes jis kaip ir gera energija spinduliuojanti saulė. Jis yra donoras. Taigi dabar žmogus su pažeista saulė. Su pažeista saulė tai reiškia, kad jis turės kompleksų. Tiesiog bus labai sunku. Arba sunkiau. Žmogus su pažeista saulė. Ir, taigi jos pozicija ir aspektai prasti. Tai egoistiškas žmogus su dideliu savirealizacijos kompleksu. Tai ką dabar daryti? Nieko tokios savybės bus, reikės jom nepritarti jau dabar. Jeigu tam žmogus sekasi viskas su geru saulė, puikiai, o šitam jau reikės dirbti su savim. Vieni turintys tokią saulę serga puikybę, per daug pasitikė savimi, siekia bet kokią kainą įrodyti savo išskirtinumą. Jie ambicingi, pasipūtę, trokšta pripažinimo, šlovės ir dažnai scenos. Tokiems vis atrodo, kad kiti netinkamai vertina juos ir jų darbus. Todėl bando įrodyti savo vertumą, griebdamėsi tai vienų, tai kitų dalykų. Tačiau iki galo niekur netam pasaulė. Jie nori šviesti, bet niekaip neišeina šviesti. Nesiseka. Jie, jie paprastai nuolatos su kažko konkuruoja. Ieško priešų ir nemato, kad didžiausias priešas yra jų pačių egoizmas. Čia viena pusė pažįsta Saulė, kita pusė priešingai, tai yra būtent būt, šiuo atveju būtų tendencija į Saulės vampirizmą, taip, o dabar minulio vampirizmą Saulė irgi turi. Kiti priešingai nepasitikė savimi ir save nuvertina. Čia, tačiau trokšta kada nors vis tiek būti vertinti, dėl to dirba, kad taip įvyktų. Tai ką dabar daryti, jeigu taip yra? Labai paprasta, duotumėt man horoskopą, galim iškart pasakyti. Čia nėra jokia paslaptis. Pas mane Saulė labai pažįsta. Labai. <laughs> Konjunkcijos Saturno. Pas mane viskas pažįsta. Pas mane ir Menulis reiškia kartu ten. Vienu žodžiu yra reikalų. Tai reiškia kaip replėse. Bet e, kai tu eini, vat, būtent tai skatina asmeniškai mane dirbti su savim. Tai tos, tarkim, gilius tuos atrandu taip. Vat, jeigu aš gyvenčiau kaip, tarkim, srovė neša ir gyvena, tai mano gyvenimas labai liūdnas ir trumpas būtų. Iš tikrųjų. Sapne, kaip sapne, nes dar yra ten tokių aspektų, jo, kaip sapne būtų. Ir alkoholis greičiausiai, naikinimas narkotikai, nu gal ne, bet, bet jo galėtų būti. Tai va toks diapazonas. Aš kartais labai džiaugiuosi, kad yra taip, kaip yra. Nes dvi pusės, dvi pusės reiškia. Jeigu nieko nedaryčiau, tai būtų... Tai jau energetinio vampirizmo turbūt būtų viršūnė ir tėvam, ir visiems, kurie šalia. Nu, tarkim. Jo, bet tai, kai tu nuolat kabiniesi ir tu tą supranti, siela tai yra kita. Pasirinko siela tokį modelį. Kai įsikūnė, pasirinko tokį modelį. Čia bet kurį iš jūsų paimtumėm, nu, nėra. Labai retai, kada Saulė nėra pažįsta. Praktiškai tai yra retinybė. Daugiau, daugiau, daugiau, daugiau, daugiau, daugiau, daugiau, daugiau, ateitų tie, kurie, kurių horoskopas ten idealus saulė ten nepažįsta. Jie mėgotų namie savo. Gal. Prie televizoriaus. Jo, blo, blogoju atveju, bet gali kaip tik su gera saulė, jeigu žmogus sąmoningas yra. Nes kaip tik tiesiog dirbtų dėl kitų kažką daug. Jam lengviau, geriau sektųsi. Į politiką tokie gali eiti. Jie matomi iš karto. Gerus darbus, aišku, ten Taigi silpna saulė dar yra. Tai jie tokie, kur vat, negali, vat, tingi, nu, vat, valios nėra visiškai jokios. Silpna saulė, jie niekada nieko nežino, nihilizmas, e, iš anksto nieko iš to nesigaus, o toks mąstymas. Tai. O ką daryti, įsivaizduokit, reikia ką? Tada žiūrėti, per ką žmogus gali eiti. Nu, ten astrologas jau pasakys per stiprią vietą. Yra visiems pas žmogų taip nėra, kad viskas taip. Yra galbūt, pavyzdžiui, kitos planetos geros, pavyzdžiui. Kažkas gali sektis per tai ir po to jis tą saulę pradirba. Nu, per gerus aspektus. Išėtis ten rodo Selena ten ir taip toliau. Taigi, vadinasi, pažįsta Saulė tampa disharmonijos šaltiniu jos savininkui. Ta disharmonija pirmiausia pasireiškia santykiuose su kitais žmonėmis, keliant jiems perdėtus reikalavimus. Dar kiti per daug reikalauja iš savęs ir persitempia. Visą tai sukuria didelės apkrovas ir įtampa širdžiai, kuri ima fiziškai reaguoti į disharmoniją. Šitokią saulę nori gauti, bet jai sunku duoti. Išmokusi duoti, nemoka priimti. Žmogus su pažeista saulė, ypač kai yra konjunkcija su lilit, arba tarp saulės ir lilit yra koks kitas aspektas – Tam tikras gyvenimo periodas turi tendenciją saulės vampirizmui, jeigu realiai nesijima darbo su savim. Tai čia visada yra tas. Aš, aš turiu klausimą. Mhm. Aspektas, e, tie didieji aspektai, ar ten ir koncertai? Sulydėt, sulydėt bet koksai. Nu čia gal didieji. Nes tai šiaip tai gali būti ir per, per stichijas, pavyzdžiui, turėti. Tai šiaip Lilit viską ten apteršia. Ten. Geras ar blogas? Ten jį vis vien. Geras dar blogiau. Su Lilit tai geri, tarkim, aspektai, jie yra, žmogus negalvoja, kad tai problema. O kai yra blogi, tai jau tada jau panuodė gyvenimą. Tu supranti, kad čia blogai. Jo, tau blogai tiesiog yra. O kai yra blogai, tu keli, pakeli šikną ir darai. Arba eini kilpą kabinasi ir viskas, žinai. O tada jau sielai reikalų bus. Ten jau bus oho. oho. Silpna saulė, pavyzdžiui, tai gyvybinės ir kūrybinės energijos stoka. Nu, pavyzdžiui, konjunkcija su Saturnu. Tai jau pa žmogų, nu, nėra tos energijos gyvybinės. Nu, pavyzdžiui, pas mane. Bet argi, argi nėra pas mane gyvybinės energijos? Bet tu kiek reikia, aš sakau, žinotų, <laughs> kiek reikia įdėti. Vienam, kas lengvai sekasi, žinai, o kitam, kad pasipriešinti. Ir tau tą gyvybinę energiją tu generuoji savyje, per dvasinę energiją jame. Per maldą, per praktikas, per vat, žinias, per darbą dėl kitų. Prašau kad tu darai tą veiklą, vat, savo tą veiklą atrandi, žinai. Ir per tai tu darai, darai, darai, sukandęs dantis, nu nėra tos energijos, nu, bet tu neimi iš kitų. Viską, jeigu gauni, visada energijos apikaita. Nu, niekada neimi taip, vat, kad negražini, visada turi vat, kažką duoti. Jeigu tu gauni, tu kažkam duodi. Energijos mainai visada. Ir tu po truputį prasidirbi. <clears throat> Trūksta kūrybingumo, pavyzdžiui. Nu, tiesiog žmogus, nu, nežino, kaip čia ką. Nu, pavyzdžiui, nu, parašyk kokį tam palinkėjimą su gimtadieniu. Nu. nu čia jau... Ką? Parašyk. Parašau, pabiškai. Labai sunkiai. Bet man labai gerai, kai kažkoks at yra šalia, nu kaip dvyniai. Tada aš jau žinau save. Aha, reikia, kad at, būtų kažkoks su juo, at, kažkoks aš tada labai kūrybiškas. Bet kai vienas sėdžiu, nieko. <laughs> reikia, kad kitas būtų. Suprantama, va, tai tu pažįsti save. Va, kiekvieną iš jūsų paimtumėm būtų va, tokie momentėliai įvairūs. O tu pažįsti save. Nu, tau be galo vienam sunku. Pavyzdžiui, vat, kai yra kitas šalia, va, pavyzdžiui, nu jau reiškia kitaip. Tai va. Jie bijo permainų, nu aš permainų nebijau. <laughs> nu, kas lėčiame. Todėl labiau linkęs pasitenkinti saugių užutekių, nors norėtų svajoti apie kažką iškylaus. Jis mėliau slepiasi už stipresnių nugarų, taip pat pamažu gali tapti energijos vampyrų, negu slepiasi. Žodžiu. Vienu žodžiu, čia yra daug tokių astrologinių momentų, mes jų gal neimam, bet aš vat noriu, kiek nuo šio laiko dar turim. Nu, tai aš galiu kalbėti, nors dėvė tu mano. Iki dešimt galim. Jeigu tik jūs ne, nepavargsit. Taigi yra įskirti kaip ir energijos vampyrai, Saulės energijos vampyrai, tai yra pirmas niekdarys vadinasi. Niek nedaro nieko nedaro. Nors kūrė iliuziją, kad labai daug daro. Visi, reiškia, kurie jo arčiau nepažįsta, atrodo, kaip jis užsijėmė šitas žmogus, nes nesinori jo netrukdyti. o jis sukuria tokią iliuziją, reiškia, kad jis yra užsijėmęs. Reiškia, ir ant to važiuoja. Jo. <coughs> ir jis geba, kur aš čia mačiau filmą tokį, mm, reiškia, nu, vagis, apie vagį. Nu, įlipo į traukinį, čia rodo tos e, Rusija ten prieš karį. Ten nepalaikai, nepas, žinot, buvo. Vienu žodžiu, iš traukinį lipo, žiūri, <coughs> sako, duok man druskos, žinai, šiandien babuškas. Nu, jiem davė druskas, eina su druska. Žiūri, kitas cibulį turi, žinai. Sako, va, duok man tų cibulį, aš tau duosiu, reiškia, druskas. Šipylį, paėmė cibulis, <laughs> jau turi. Ir paskui ten daėjo iki tol, reiškia, kad jis jau tiek prisikrovęs visko ir žiūri, ten geria ar elkaną. Nu, žiūrėkit, užkandos turiu, va. Davai, sako, sėdam, išgersim. <laughs> nu, čia va toks yra, ant kitų energijos, jis pats nieko neturi. Nu, žodžiu, visus va taip sumaklinda ir viskas, ta prasme, jis e, niekdarys. Yra. Sakytų, apsukrus žmogus, ne verslininkas. Verslininkas. Bet jis, va taip, va, jis pats nieko nesukūrė. Bet ateina, atrodo, wow, sukūrė. nu, iš kažkur kažką, vat, nu, davė, dikai. Nu, ir jis tą vat, sugebėjo apkeisti, žinai, iš to vat, padarė verslą, nežinau, nu, kaip Vienu žodžiu. Ir galų gale ten jis ir, ir dar mergą susirado tam traukinį, pakol nuvažiavo iš Maskvos į Sankt Peterburgą. Ten, reiškia, jis ten visiškai linksmai pagyveno tą naktį, nes jis galvoja, kad jį ten paskui tipo, suims milicija. Bet taip gavosi kažkas va tokio. Iš tikrųjų, tai yra labai egoistiškas žmogus, tai yra e, realiai oro pardavėjas. Oro pardavėjas. Kažkas žuvytė. Šiaip tai yra tokių, sakykime, aš tą matau internete, ezoterinėje toj, man tai, kai žinau tuos procesus, kai yra įvardyjama nerealios kažkokios praktikos, kad suteiks žmogui kažkokiu tokiu dirbti. Tai irgi oro pardavėjai, tai yra va tie negdariai. Jie geba iš to viso tiesiog va, to su, sukuria tą imidžą ir tą parduoda imidžą žmogui, žmogus nu, tai kažkaip tai priima tą. Arba jie dar, pavyzdžiui, mėgsta negdarys dvasiniai sferai, kurti tą žvaigždutį jis yra. Žvaigždė. Nu, aplink save renka nu, tą auditoriją, moka žaisti su jais. Nu, ta manipulacija tokia, paskui gaunasi ten vėl kitokias formas, bet pradžia prasideda nuo nieko. Realiai neturi nei dvasinės energijos, nei kažkokios uh, E, potencialo kažkokio, bet jie vat, sugeba. Nu, taip, gud, gudrus yra. Bet sugeba tą išdirbti. Čia gali būti, pavyzdžiui, saulė konjunkcija. Gali su juoduoju būti. Matot, nestrologas aš. Geriau galiu pameluoti labai žiauriai. <clears throat> Iš esmės tai yra egoistiškas žmogus, bet žaidžia, tarkim, tą tokį, nu, apsukrų. Uh, Nu, pavyzdžiui, negdariai vat, labai pasinaudojo, kaip suirutės įvairios, revoliucijos kažkokios, kai vat, griūna viena sistema kita, vat, per tą tarpą jie turi tą uoslę, jie ten susižeidžia ir iš nieko pasidaro, pasidaro dirbtinai, banką. dirbtinai pasidaro tą visą savo. Taigi, toliau čia daug visokio aprašyto yra, ten aišku, Toliau sekantis yra žvaigždė. Tai yra žmogus, sakykime, nu, kaip pavyzdį, reikia man baigėsi akumuliatorius, kompu, nes laidą užmiršau namus. Sakau, negi, čia nebus kliučių. Ne. Aš turiu kompiuterį mašiną. Reikia. Planšetė pas mane yra. Savo. Laido tai reikia dar specialaus juk čia. Pas mane asusas yra. Na tai netiks. Jo, jo, planšetė užtenka, dėl, dėl to planšetė. Taigi, žvaigždutė, nu tai žvaigždutė. Kas čia dabar? Žvaigždutė. Kur žvaigždučių mes matom visada? Danguje ar žydruose ekranuose. Tai vat tai šuomenai, ne? Čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia, čia, insan gördüğünü Sigara var gibi.